istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunetskih mimbera في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا حي الشهيد دولة وفخارا ودما زكيا طيبا مغصوبا شهيدا مولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما طار يسقي به روض الهدى فيحيل نورا على درب الجهاد ونارا حي الشهيد بطولة وفخارا Gostovani uživo Širok izbor audio predavanja Taj je sa našeg govornog područja Kao i upoznavalaca problematike S kojima se naš ummet Danas usreće La yamliku gajra hijara čitaju to više nego mi bolje znaju. Allah mi je svjedok. Svi oni koji sam vidio da mi drže drsove i kojima sam sjedio na tehijatu, sjedit ću okiju, sjedit do kraja života, sam i služit ću ih, samo da se objedine oko tevhida, oko Kur'ana i sunneta, da ne prozivaju na daljinski jedni druge, kada je Allah uzvišeni vodio dijalog sa prokretnikom i znao da će ga prokret, kako da ne vode dalje, nešto na dijalog. ويكشف المستور صح صح من أنهم يحتار يمضي كئيبا في ظلمة الديجور قد غبت عنا لتصحب الأشرار فارجع إلينا لكي يزيد النور قد غبت Gravando aqui, da se jedne jedneti da neće dalje doći. A sada se razumijemo čas na produkta, bilo se odazvali. Lako je samo na stolici, onda kad dolaze od nekog financije, govoriti ovakav je ovaj, ovakav je ona, čuvajte ga se, opasno retoričar i tako dalje. Nek se boje Allaha svi oni koji koriste dvostručan govor, makar imali najviše disertacije i doktorski magistrati. Nek se boje Allaha oni koji koriste dvostručan govor. Molimo Allaha uzvišenog, milostivog, samilosnog, silnog i mudrog da nas pouči njegovoj knjizi onako kako to on zna i umije, onako kako to on želi, jer on ne bi morali prema svojoj knjizi. إلى حمى الأقدام فما رأينا لقاءك المشهور الله mi je svjedok da na ovom prostoru živi Ahmed ibn Hanbel Malik ibn Enes, Šafiji, Ebu Hanife, Buhari, Muslim, da čuju glasine o tom takvom insanu, da je Haridija, da je polupo, on bi mu došao pješ, on bi mu otišao pješ. Jer objasniš situaciju čovjeku u iskušenju, u pritvoru, neka osobnica bi izgleda na njega. Najveći jali bi mu otišao pješ, da razgovaraju sa njim. Imaju čak auto, upali auto, brzo dođe do njega. Samo to teško. Zato teško razgovara sa insanom koji uči Kur'an svaki dan. Jel to teško voditi dijalog sa muslim, i muslimanima međusobno. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio delegacije kafira u Gaćavu, rukovao se sa njima. I nije pravo ruke posle rukovanja s kafirima. No tako, šta je nama? Pa ne možemo sjesti muslimanima. Je što udar na diplome disertacije u glavu. Neko udari u muhur doktor magista, a domenalno sam slušao der da je najveća disertacija biti Allahov rob, jer Allah nije preveo svoga profesora, doktora, magistra iz hrama, časnog hram daleki, hram daleki, nego je svog roba preveo iz hrama, časnog hram daleki, svog roba, svi putevi će biti zatrpani.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 Evo nas u završnoj fazi ovog našeg lijepog zimskog seminara pod nazivom Vokor rabbi zidnija ilma i reci gospodaru povećaj mi znanje. Vjerovatno će biti teško srcima kada dođe dan rastanka ovoga fizičkog. Svako ima svoje obaveza i mora da se vrati u svojoj kući. Ali, poslanik Ali Salatu Osram i ovo nam je prilika da se malo prisjetimo kako je poslanik Ali Salatu Osram odgajao svoje ashabe. 13 godina u Mekke sjede na Etehijatu, a nije ni Medina bila Allahuma rasit, nego je bila Allahumme sakupljanje, ali l'hajri na medresama, na odgojnim halkama, samo što su uslovi u Medini još bili ozbiljniji, jer se tada praktično uspostavljala islamska država. Evo kao što i vidite u pismenoj formi, mi koristimo ju i u znači, živoj riječi i usmenom govoru da vas pozovemo i najavimo zimske susrete pod nazivom وكونوا عباد الله إخوانا i budite Allahovi robovi braća, znači to počinje praktično sutra sa džumom namazom i završava znači u nedelju završava u nedelju drugog prvog 2011. godine kako god može da se da nam uljepša svojim fizičkim znači oblikom da nam dođe nove susrete, bilo da se radi o daijama i da se radi o braći našoj lijepoj, svakome je dobrodošlica i svako ima bujroma, normalno ćemo dati prednost daijama da nam ukrase taj skup i da se zbog toga što većina naših ljudi zbog takvog znači poredanog pravilnika kod nevijenika pa imaju Nažalost, moramo se u to uklapati. Ljudi su slobodni, pa treba iskoristiti te, te dane i tu priliku da se ljudi što više upoznaju, da se zbliže, da poprave svoje međuljudske odnose i da još više dobiju volju za rad i za laganje za Allahom, tabareke u dana, vjeru. Pa eto ja u ime domaćina ovi, ako Bog da zimski susreta, pozivam vas bujrom, dođite, dođite, i uveličajte svoje mjesto, znači ovaj lijepi ili ove lijepe, znači susrete. A sada ćemo reći na samu temu i večerašnje gosta našeg brata Muaza, starog daju iz onih starih vremena, iz grupe za davu, iz počine, pa će nam se obratiti sa jednim lijepim predavanjem, najbolje da nam on kaže o čemu će nam govoriti a vi lijepo uživajte, molite Allah subhanahu wa ta'ala da nas obaspe imanom i Allahovim subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo.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 Svjesni da je nemoguće njemu zahvaliti, subhanahu wa ta'ala, niti na jednoj blagodati, a svaka je blagodat od njega. Tražimo njegov oprost. Utičimo se Allahu od naših duša i naših loših postupaka onoga koga Allah se bareke subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, ne može ga niko dvesti u zavludu, a onoga koga Allah odvede u zavludu, ne može ga niko uputiti na pravi put. Svjedočim, jasno vidim da nema istinskog Boga osim Allaha, uzvišenog, jedinog koji nema sudruga, i svjedočim i jasno vidim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahu poslanik posljednji vjerovijesnik. Njegov rob, O vjernici, bojte se Allaha, istinsko bogobojazošću i ne umirite osim kao muslimani. O vjernici, bojte se Allaha i budite sa iskrenima. O vjernici, bojte se Allaha i budite sa iskrenima. O vjernici, bojte se Allaha i budite sa iskrenima. Zaista je najbolji govor Allahov govor. Najbolja uputa je uputa Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, Najgore stvari su vjeri novotarije, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda dođe u vatru. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, plemenita braćo, plemenite sestre. Moj moto večerašnje predavanje, glavna srž jeste riječ je zaista djelo. Riječ je zaista djelo. I žele mi je da ovim uzrokujem da se ovaj mjesec napuni u subot. Sa iskrenom braćom iz čitavog svijeta ima mjesta za iskrene ima uvijek mjesto, posljedno za daje, da ih Allah sve objedini na haku, na istini, da ne raspravljaju kod djeca kad se svađaju, da su najpriče daje da sjednu zajedno u mesčide, koji nisu mesčide dirara. Ja bih opet krenuo sa Allahovim riječima, oni su najpriče. Često puta smo u grupi dava, jedva čekali da se obratimo narodu. Na ali kako sam dobio danas izum da ovdje pričam na ovom časnom mjestu, na ovoj medresi moje nadražaj do sad na svijetnu životu koju sam doživio, kao da su mi se sva nebesa na, na pleća sručila. Kao da su mi se sva nebesa na pleća sručila. Molimo Allaha da budemo dostane emaneta. Molimo Allaha uzvišeno da budemo dostane emaneta, onako kako to On voli i onako kako to On zna, a On najbolje umije i zna i najbolje voli. Allah te barek od tara završava suru El Zumer sa 75. ajetom. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمدهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينه وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين i vidjet ćeš meleke kako arš okružuju slaveći i hvale, hvaleći gospodara svoga Svima će se po pravdi presuditi. I reći će se, hvale neka je Allah gospodar svjetova. On je bez sumnje gospodar svih svjetova, ali Allah je spustio objavu na dva svijeta, na ljude i džinje. Nije objava drvešu, nije objava oblacima, nije objava nebesima, niti brdima, oni su to odbili. Niti objava životnima koje razuma nema, objava i ljudima i džinjima. Pročitaj u knjizi stvaranje svijeta od Ibn Sefira, rahimahullah, da je arš od crvenog rubina stvoren. I da je od njegovog kraja do kraja 50.000 godina i da škripi kao novo sedlo što škripi. Allahov arš, koji zasigurno ne treba Allahu, kao što nimi ne trebamo Allahu. Ali Allah što je stvorio, ima pravo da stvori, ne pitamo zašto i kako i kako to izgleda. Završava Allah sa navedenim ajetom suru Az-Zumer, a počne suru Al-Mu'min, suru Ghafir, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المسير سيمن الله من أصل سمي رسول حامين objavljivanje, spuštanje knjige jeste od Allaha silnoga i sveznajućeg, koji oprašta grijehe i prima pokajanja, koji strahovito kažnjava i obilo nagrađuje, drugoga Boga osim njega nema, njemu se sve vraća. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد والله إما ajatima رسطر samo oni koji ne vjeruju, pa neka te ne obmanjuje to što se كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار نوح narod يبريني فريسا أي poricao, a je Svaki narod nastojao je domaći se svoga poslanika i raspravljao je na neistini, da njome istinu uništi i uguši. Pa sam ga ja kažnjavao, a kakva je bila kazna moja? Tako će se riješ gospodara Tvoga ispuniti i obistiniti, da će oni koji nisu htjeli vjerovati stranici u vatru biti. Svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi sallam Ibra Abdullah Ibra Abdullah posljednji poslanik, posljednji vjerovijesnik da je Isa sin Marijemin Allahom rob poslanik i riječ od Allaha dostavljena i duh i život od njega i da su džennet i džehennem istina već stvoreni i da je sudnji dan istina u kojoj nema sumnje. Utječemo se Allahu od vatre, utječemo se Allahu posljedno na sasira čuprije, utječemo se Allahu te barake od tala od svake sekunde boravka u džehennemskoj vatre. Od sedmog ajeta ove sure, do devetog ajeta Allah se bareke o tala spominje dovu oni koji nose arš i oni koji tavafi oko arša. Suru Zumer završava i spominje one koji okružuju arš, koji ga tavafi. A u ovom ajetu spominje one koji nose arš i oni koji tavafi oko arša. Ibni Kesir u knjizi stvaranja svijeta i u tefsiru spominje da svih osmerica nosio sa arša, četverica od njih kaže Subhaneke Allahumma wa bihamdik, neke alhamdu, ala hilnike ba'ala ilmi. Slava tebi Allahumma i tebi hvala, hvala tebi na tvojoj blagosti, nakon tvoga znanja. A druga četverica govori Subhaneke Allahumma wa bihamdik, neke alhamdu, ala afvike ba'ala kudretik. Slava tebi Allahumma i tebi hvala, hvala tebi na tvom oprostu nakon tvoje snage.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 milošću i znanjem. Zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede tvoj put i sačuvaj patnije u vatru. Nek se javi ko nije potreban te uve svakog momenta. Nek se javi ko nije potreban traženje istighfara i te ubi makar stotinu puta dnevno. A molim Allaha te barake wa ta'ala da mi i oni koji slušaju i preneste odsutnom da naša teuba bude ravna stanovnica Bosne i Hercegovine i Balkana. Da teuba svakog od nas pojedinca bude ravna Balkanu, što može nadkriliti Balkan. Da naša teuba bude potpuno iskrena svakog momenta. Jer smo potrebni te obje dok smo živi, dok je duša u nama. I istihvara. Jer smo grešnici dok smo živi. Oni koji nose arš i oni koji su oko njega slave i hvale gospodara svoga i vjeruju u njega i mole se da budu oprosteni gresi vjernicima, gospodaro naš i sve obuhvataš milošću i znanjem, zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede tvoj put i sačuvaj patnju nad ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم Gospodaru naš, uvedi u vrtove Adna, koje si im obećao i pretke njihove, i žene njihove, i potomstvo njihovo, one koji su bili dobri, ti si u istin sila i muda. Vaqihimu sajiat, ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم sa devetim ajetom završava doba ovih časnih meleka. I sačuvaj ih zala, jer koga ti toga dana poštediš zala, nisi mu se smilovao, a to će zaista veliki uspjeh biti.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 Ja, ejuha nadine kafaru, la ta'tadiru l'jaum, innama tuđzeu nama kuntum ta'amanun. Ovi koji niste vjerovali, danas se nepravda je kažnjavati samo za ono što ste zaslužili. Kad danas, kad bude svak imao iman, a kada ne važi na sudjen dan, kad bude kažnjavan, ne do Allah da potpadamo pod ovaj ajet. Ako može garantovat kako će osvam, zato nam je želja i cilj da u ovoj noći petku, nastupio je petak, dan najljepši u sedmici. U njemu je svak svijeta. U njemu je stvoren Adam alaihi selam. U njemu se primaju dove. Najljepši dan već je nastupio od akšama. Da u našim mesjidima i našim sobama gdje su naše porodice Allah osvijetli svojim nurom imana, ihsana, furkana, i da najljepše se kine spusti, što ne možemo ni zamisliti, jer on bolje zna što treba za nas spustiti nego nije. O vjernici sebe i porodce sve čuvajte od vatre, čije će gorivo ljudi i kamenje biti, koje će se meneki strogi i snaži brinu, koji se ono što je Allah ne, naredi neće otvirati i koji će ono što se naredi vršiti. O vi koji niste vjerovali, Danas se ne pravdajte kažnjavate samo za ono što ste zaslužili. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نسوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير Ovi koji vjerujete, činite pokajanje Allahu iskreno, da bi gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u dženevske bašće, kroz koje će rijeke teći, uveo na danu kojem Allah neće osramoti vjerovjesnika, ni one koji su zajedno s njim vjerovali. Svjetlo njihovo čeći ispred njih, s njihove desne strane, gospodar naš, govorit će oni, učini potpuno svjetlo naše i oprosti nam, jer ti doista se možeš. U knjizi stvaranje svijeta Ibni Kefir spominje hadis, bilježi da je rekao poslanik sallallahu alaihi Allah je stvorio nebesa i zemlju i ono što je na njima za šest dana, a sedmoga dana se uzvišio na daršom. Neka Allah ukloni majmune koji su pripisali Allah umor i škrtost. Neka Allah uzvišeni ukloni majmune koji su pripisali Allah umor i škrtost. Neka Allah te bareke subhanahu wa ta'ala gospodar korenite garša ukloni majmune koji su pripisali Allahu škrtost i umor. Amin. Amin. Kaže u drugom hadisu što je knjizi, Allah je stvorio sedam nebesa i da svim u nebo je stvorio more, od njegovog dna do vrha je od zemlje do neba. A na tom moru je arš Allahu prijestu. Od Omera ibn Hataba radijela on se prenosi hadis u istoj knjizi stvaranja svijeta da kaže ne prođe ni jedna noć a da se more ne zatarasa tri puta Moreći Allaha da potopi ljude, pa mu Allah zabrani. Da je vide da Allah poplavlja džamiju u Gorazu, još pameti se nisu dozvali. Još nisu napustili novotare, a mesjide ehli sunata od džamata nazivaju mesjidima dirara, šupama, magazama, malubarnicima i ostalim ružnim menima, nek se pokaju Allahu. Nek se pokaju Allahu, mi za njih molimo non stop da im se Allah smiluje, da im oprosti, da izliječi bolesti naše i njihove. Allah te barek i otala vodi dijalog sa Iblisom. Čitaju to više nego mi, bolje znaju. Allah mi je svjedok. Svi oni koji se vidio da me drže drsove i koji vas sjedio na tehijate, sjedio ću okej. Sjedit do kraja života. Sam i služit ću ih. Samo da se objedine oko tevhida, oko Kur'ana i sunneta. Da ne prozivaju na daljinski jedni druge kada je Allah uzvišeni vodio dijalog sa prokretnikom i znao da će ga prokret, kako da ne vode daje međusobno dijalog. A bolje znaju od nas hadis od Ebu Horeire koji bileži Buhari da je rekao po svojim sanasanem muslima prema muslimanova pet prava. Kad ti nazoveš selam, da mu se odazoveš, znači na selam da odazoveš. Kad je bolestan da ga obiđiš. Kad te pozove da mu se odazoveš. Kad umre da mu odeš na dženazu. I kad kihne da mu kažeš jerhamu kella, vrat zove na akiku, da se jede janjetina neće dalje doći. A što da se razvodimo čast napadnuta, bilo se odazvali. Lahko je samo na stolici, odakle dolaze od nekog financije, govoriti ovakav je ovaj, ovakav je onaj, čuvajte ga se, opasa retoričar i tako dalje. Nek se boje Allaha, svi oni koji koriste dvosmislen govor, makar imali najviše disertacije i doktorske magistarske. Nek se boje Allaha oni koji koriste dvosmislen govor. Molimo Allaha uzvišenog, milostivog, samilosnog, silnog i mudrog da nas pouči njegovoj knjizi onako kako to on zna i umije, onako kako to on želi, jer je on ne mogu morati prema svojoj knjizi. Spustala se objava Resulullah sallallahu onoliko koliko Allah htio. Allah je zapisao sve na levhi mahfuzu. Još tad je zapisao Kur'an i kompletno ga spustio u noći kadr on planet u veliku Džibrilu u, u, na zemaljsko nebo u Bejtu Rajze i Isa ali i Selan je umro odnosno on živ, živ uzdignut na nebo a njegove su muđize umrli nema ih Muhammed ibn Abdullah posljednji poslanik sa osanje umro njegova muđiza je živa najveća muđiza veća od Israa i Mirađa kad su pitali ashabi radijalahu anhu Allahu poslaniće, da li je Allah daleko ili blizu? Da li da ga molimo tiho da glasno? Kaže, vi dozivate onoga koji čuje. Ne dozivajte ga glasno. Pa je Allah spustio ajet, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة داعي إذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون A kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam sigurno blizu. odazivam se molim molitelje kada me zamolim. Zato neka oni vjeruju u mene i neka se razovu pozivu mome i tako će postići što želi. Ovaj ajat je Allah spustio nakon što su pitali ashabi, ovo je veća mu izgleda od istraha i rađa. I što se čudimo što je Ebu Bekr na sjedik, onako povjerao istraha i rađa, kaže, što se čudite, ja vjerujem da mu dolazi ovaj sa nebesa, on to tvrdi, ja mu vjerujem, a da ne vjerujem u Israa i Mirađ. Zato da nas Allah pouči, vate kullah wa ju'allimu kumullah, vate kullah wa ju'allimu kumullah, واتقوا الله ويعلمكم الله bojte se Allaha on će vas poučiti bojte se Allaha bježite od grijeha on će vas poučiti zato da nas Allah nadahne da prvi bježimo od najsitnijih svjesnih grijeha. Od najsitnijih svjesnih grijeha. Od najsitnijih svjesnih grijeha. A Allah se male sigurno prost ako bježimo od velikih. Allah se barek je vatala najviše zavređuje da, da, da, da, da ga jezik veliča. Da se ne sapleće. Da ne gibeti ovoga i onoga. A koji to od insana ne griješi pa treba protiv njega dignuti hampu i kampanju i šurovat šurom kojom presjedava Iblis. Šuruje se ovdje i ondje kakav je taj daj, a čime se on bavi. Što mu ne dođu ovdje da razgovaraju sa njim? Jel to skida glave? Što ne dođe čovjeku u maoću da prišaju sa njim? Čovjek je u pritvoru. zašto ga traćaju? Zašto ga, zašto mu stavio etikete koje mu ne pripadaju? Allah mi je svjedok da na ovom prostoru živi Ahmed ibn Hanbel, Malik ibn Enes, Šafiji, Ebu Hanife, Buhari, Muslim, da čuju glasine o tom takvom nosanu, da je Haridžija, da je Polupo, on bi mu došao pješi. On bi mu otišao pješi. Jer objasniš situaciju čovjeka u iskušenju, u pritvoru, neka okružnica bi mu na njega. Najveći ali bi mu otišli pješi da razgovaraju sa njim. Imaju čak auto, upali auto i brzo dođe do njega. Da mu to teško. Da to teško razgovara sa insanom koji uči Kur'an svaki dan. Da to teško voditi dijalog sa muslim, muslimanima međusobno. Allah poslani sallallahu ali je sve primao delegacije kjafira u gošćavoj, rukovo se sa njima. I nije pravo ruke posle rukovanja s kjafira. Je tako? Šta je nama? Pa ne možemo sjesti sa muslimanima. Jer ste udarili diplome disertacije u glavu. Neko udario muhur, doktor, magistar, a do me danas sam slušao ders da je najveća disertacija biti Allahov rob. Jer Allah nije preveo svoga profesora, doktora, magistra iz hrama časnog u hram daleki, hram daleki, nego je svog roba preveo iz hrama časnog u hram daleki. Svog roba. Zato jedan od ciljeva ovoga seminara jeste da budemo robovi Allahu iskreni. Kunu ibad Allah i hvana, budite Allahovi robovi, braća. Braća, iskrena. Čuvamo čast svih muslimana, svih daija. Čuvamo čast naših komšija. Moramo čuvati čast našeg naroda. Zaštićen je kod nas svaki insan koji nije fasistoidan, koji nije zločinaški, nema zločinaške naume. A naša tužba je na aršu. A naša tužba je na aršu, a imamo već insane koji su preselili na istini. Šeh Jusuf Basić, rahmetullah, jel ej, Ačec i Nirović, rahmetullah, jel ej, ovdje su veliki optužbe Allah. Allah jedini zna kakve su optužbe odnijeli i hvala Allahu kad smo se s njima družili, kad smo njih slušali i kad smo učili od njih. Hvala i slava Allahu kad smo te velikane slušali i gledali u njih i hodali sa njima. I skončali su na istini. Mi svjedočimo da skončali na istini. Uvijek je Allah dao živje primjere koji skončuju na istini i da mi svi ne daje Bože učinimo ikad, oni su dokaz protiv nas sviju na ovim prostorima. Šta to treba muslimanima da vode hivar, dijalog, kad god daje uče Kur'an, kad naiđu na dijalog, kad Allah pita Iblisa, a zašto nisi pao na seždu onome koga sam ja sa sve dvije ruke stvorio, tako pio sve dvije ruke. I Allah nije prekidao Iblisa, iako se oholio odgovor. Allah ga uzviš jer nije prekidao, vodi dijalog sa njim. I nakon svakog odgovora njemu se već povećava oholost. Međutim, Allah ga je do kraja edebovao i saslušao i iz pravednosti udalio od milosti. Ne do Allah je lešanu da se to dešava nama. Zato na kraju ovog dersa poručujem da se odričim svih novotara i novotarija, svakog suje vjerja, te tajura i najmanjeg, a u džamijama ga ima na izvozu Izraela i Amerika. A u džamijama ga sa munarama ima na izvozu Izraela i Amerika. Pa nek se daje da pitim šta je to mesec dirara, koji su to mesidi pred nas sudnjeg dana, oni što se ukrašavaju raznim bojama, raznim levahama i šarama, šarena džanija, a nisu ukrašene omladinom koja je ozarene lica. Znači, odrećemo se svega što pripada ta vutu. Nevjerniku koji se oholi. I mi priznajemo da smo slabi. Mi priznajemo da smo slabi. Tagut je jak, ali u zlu. Tagut je jak, ali u zlu zaista je jako zlu. A mi molimo Allaha uzvišeno da budemo najjači u dobru. Na planeti zemlji da budemo najjači u dobru. Da budemo sebe upadene na granicama između, između muslimanskih srca. Jer ima neko koji jedini zna kako srce kuca i drži ga kako on hoće iz dva svoja prsta. I spaja srca samo na istini. Nikada ne motari nikada na svoje vjeri, nikada na rezolucijama ujedinjenih nevjernika, niti rezolucijama demokratije, niti liberalizma, niti bilo koje stranke parlamentarnih izbora. Samo na Koranu i Sunnetu, samo na ajetima i hadisima, muhke vas, koji su jasni, ne treba im tumačenje. I bojte se Allaha, bojte se Allaha ovo daje, bojte se Allaha vi koji su čeni od nas, bojte se Allaha, vi koji smo, koji, koji, koji vas od učili koji daje se ljudima Allah profeta da skidaju brade, da stavljaju kravate i da idu u parlament. Odričemo se mi svega što pripada nevjerniku i što muslimane ponižava i dozvoljava homoseksualcima da osnivaju svoje brako i svoju djecu. Ne do nam Allah smrt dok ne držimo triumf Islama. Ne do nam Allah smrt dok ne držimo triumf Islama. Ne do nam Allah uzvišeni smrt dok ne držimo triumf Islama. Ne Ne do nam Allah uzvišeni da budemo dosadni tagutu, niti zatvorima njihovim. Ne do Allah uzvišeni da budemo dosadni tagutu, niti njihovim zatvorima i kazanatima. Veliki je zulum načinjen nama od strane vladavine tagutski. Veliki je zulum. Privodila nas je policija, specijalne jedinice škole na nas, na nas, na demonizane borce, invalide, na porodice šehida, stvorili su policiju, naoruženo za zuba, a komandiri bili pjani kad su tu akciju vodili. Šta to treba muslimanima, dajama, da se okupe oko zajedničke riječi? Kada Allah se barke vatala naređuje poslaniku da kaže u kitabijama dajte da se okupimo oko zajedničke riječi nama i vama. Da samo Allaha obožavamo da mu nikoga ga osudu ga ne pridružujemo. Ima neko koji je najljubomorniji prema Kur'anu i sunnetu prema ovoj davi. Zato ne do Allah da izdobio njegovu srđbu, niti gnjev, niti njegovu ljubomoru koja je žestoka. Molimo Allaha uzvišenog da budemo njegovi najpotpuniji, najiskreniji robovi, najljubomorniji. Najljubomorniji. Najljubomorniji najiskreni, najhrabri, najjači u svim segmentima dobra. Allah je obećenje dobra i on voli dobro, njemu dobro pripada. Naš je jezik za veličanje Allaha tabareke wa ta'ala i za upućivanje lijepe riječi, jer je ona sadaka. Bolje je lijepa riječ nego sadaka popretjena sa prigovorom. A hvala Allahu kad ima porodica gdje se jedno i drugo upućuju, u svakom momentu sadaka, zato molimo Allaha da nam da bereket koji je ponos nebesa i zemlje. Da nam Allah uzvišeni, plemeniti da bereket koji će biti ponos nebesa i zemlje. Da nam Allah Đeršanuhu da bereket koji će biti ponos nebesa i zemlje. I da nam pomisa o tagosku, da nas hvataju i da nam prilaze iza leđa i iz prijeda, da se potresu nebesa i zemlja jer je Allah obećao da će zemlju njegovu nastijeti njegove lije, njegovi dobri robovi, a mi molimo Allaha da budemo najbolji u tome, makar tragu da njegovu sliče na zemlju to mrsko, a bit će i mrsko. Što raste ima mu'minima, njima raste kufr i tava objez. E zato želimo da našim sebebom mnogi i mnogi hrle ulaze u islam. A na kraju ću postaviti pitanje, šta ako sutra čita Beograd dođe u da primi islam? ili čita Zagreb da dođe u Bosnu na primi islam, kako bi mi organizovali život sa njima? Ili mi znali hoditi? Jer naš šejh Imad, hafizahullah, govorio, Allah je počastio da vodim selo, pa ima velike probleme, noćima ne spavim. Selo. Zato hoćemo da se ne pravljaju greške koje su pravljaju u bočini, a mi znamo kakve je grešaka bilo, jer nema ideala u društvu. A šavi su grešili. Bili su grešnici, ljudi insani, ali Allah hvali u Kur'anu. I muhađirima daje prednost na ensarijama. Muhađirima daje prednost na ensarijama, jer muhađirima je 30 godina u Meksiku, niko ih ne može dostići. Muhađire niko ne može dostići. A zatim ensarije. Od muhađira su halife, od ensarija su namjesnici a molimo Allah da formiramo džemate koji su na istini. Skoro se osprećava. Allah voli džemat. Pa da Allah se barke od tala natri obje ruke nad nama. Da Allah se barke od tala natri obje ruke nad nama. Da Allah uzvišeni natri obje ruke nad nama. Na našim porodcom. Na našom djecom. Da se nas, naša djeca ne stidi. Da djeca čuvaju roditeljima čast. Da djeca čuju roditeljima čast da djeca čuvaju roditeljima čast, da budu odgojena onako kako to Allah Jeršanu voli. A moja majka reče, što više mazi iz djecu, kad su mala, sve te više jedu utrbu kad su velika. Zato molimo Allaha da odgajamo mušku djecu, da budu muškarci. Ljudine, muđahidi, mu'minu. I da Allah pomogne muđahidi u čitavom svijetu da Allah pomoli šeha Usama bin Ladina i komplet njegov džemat, da Allah uzvišeni plemeniti pomoli šeha Usama bin Ladina i njegovu plemenitu porodicu i a, njegova, njegova, su njegova porodica. Da budemo od njih, da budemo od njih i da ne činimo greške koje su oni činili. Molimo Allah da je čuva i pazi, ali da ne činimo greške koje su oni činili. Da budemo bolji, Molimo Allaha da budemo bolji i šta nas to sprečava? Mislite da oni ne voli da budemo bolji? Upitajte jer se s imam kontakt. Daleko su od nas fizički. Nijemo kontakt. Ali Allah veže srca. Allah veže srca. I molimo Allaha na kraju da nam poveže srca onako kako je povezala šavna radi Allaha. Mi ne možemo dosti tu generaciju. I tabi ine, i tabi i tabi ine. Ali težimo da budemo poput njih. Želimo da Allah je rešanuhu naša prsa učini svijetlim. Da kompletan Kur'an bude na našim prsima. Da budemo dostojni svakog harfa. Da budemo dostojni svakog harfa ono kako to Allah voli da spusti, a nekako mi hoćemo. I da, ne do Allah da nanesemo laž na Allaha i poslanika sam se svjesni. Ne do Allah da nanesemo laž i nepravdu na Allaha i poslanika sam se svjesni niti na bilo kog poslanika. Nakon ovih riječi molim Allaha da oprosti meni i vama i pokrije sramote i molim Allaha kad god smo u namazu, kad god predajemo selam, da uvijek nam na padne da nam onaj na lijevom vremenu izbriši još na ovom svijetu i odloži ovu predatelju knjigu. Nekad pričamo da to molimo da nam ovaj melek na lijevom ramenu izbriše sve iz knjige i zatvori i odloži ono, a da ovaj na desnom piše do sudnjega dana. Da ovaj na desnom piše do sudnjega dana. Da ovaj na desnom koji je mirom na lijevom piše do sudnjega dana i da naša djeca budu bolja od nas.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 Vidjeli smo iz ovoga predavanja, draga moja braća i sine i sestre, da puno treba činiti dove. Dova je srđa i badeta, koji kaže poslanik, kada je pratu u stranu, i najbliži čovjek Allah subhanahu wa ta'ala roba Allahu Želešanu je upravo kada je na sešti, kada dovi. Pa je dova i puno dove i zato pogledajte naše predavanje počinu sa zahvalom Allahu subhanahu wa ta'ala i dovom pa u toku predavanja konstantno dova pa salavat na poslanika ali salatu u pa opet na kraju dova ni dova, ni samo dova. I dovom, dova treba da nam bude vodilja, znači u našem, u našem životu. Ja bi koristio ovu priliku da pozovem braću koja nas prate iz dalekog svijeta i vjerovatno se solidarišu sa nama i vole da čuju šta se dešava u toj javnoj davišu ovo je seminar i mi ovo je seminar i mi imamo jut, jutarnja predavanja naučna, a nakon toga idemo u gradove obilazimo, znači, naše čaršije tako što se podijelimo u grupe i prilazimo ljudima, dijelimo im te ideje, dijelimo im letke, razgovaramo sa njima i vjerujte mi, nailazimo na neočekivanu, znači, dobrodošli su i lijep prijem. To je dokaz da su ljudi dobro zagladnili. To, to je dokaz da ljudi hoće lijepu riječ. I to lijepu riječ koja nije nimalo, znači, ono da kažemo nešto je zvanično ili neko stoji iza toga i neko će dobiti pare za to što to tako radi, I često ljudi na ulici iz tog, znači, svog, znači, hala pitaju ko vas je poslao, ko vas organizira, ko vas šalje, a braća samo kažu, poslao nas Islam, organizira nas Islam, Allah tako naredio, mi čitamo na Allahu ajete, oni kažu izađite, oni kažu budite najbolji, pa mi hoćemo da proživimo ili da znači živimo po tim ajetima, kao što je i bila tema večerašnja, znači da riječ bude djelo, da se više smanji, znači da, da ne bude velika razlika kao što je to danas. Znači, puno riječi, a malo dijela. A prije je bilo puno dijela, a malo riječi. Zato je poslanik, ali salatu wasalam, od 200 muađiza imao Čevamil Kelim, je zgrovit govor. Znači, malo je kazao. Dolazim Asam, kaže, posavjetuj me. Kaže, reci amen tu billah. Reci, vjerujem Allah, subhanahu wa ta'ala, a zatim ustraj na tome. Kumne stakrim, ustraj na tome. Dvije riječi. Ali, znači, enciklopedije. Danas se, znači, puno govori, a malo se, znači, radi. Imamo epidemiju knjiga, imamo epidemiju čak i letaka, skoro vidimo da imamo kod određene braće muslimana pohranjeni letaka, kao da je čuvamo kad Mehdija dođe, pa da onda njemu i Savari Salam predložimo, znači, sav MTS u mesima da kažemo, evo, treba jeđuđu i međuđu podijeliti ovo, da se ne ohole na zemlji, kao da je to za to vrijeme, Pa zato pozivam i koristim ovu priliku svoju braću i sestre koji svaki dan plate znači na zapadu samo pola sahata znači euro do 3 eura parking. I ako zakasne sekundu onda to još plate znači sa puni 100 i kusur eura još kazne. Pa si u znači Hoferu i Valdiju, ali si po čokom. Jesi li prekardači onaj parking, ode 100 eura za ovo, da ne govorimo da šta se troši ovamo i onamo, pa kažemo svojoj zraću. Nama treba sitne i krupne municije, treba nam letaka, treba nam CD-va, nemojte se vi, nemojte napuštati svoje poslove, I nemojte ostavljati svoje ugodne i tople stanove. Vi samo i nemojte nam slat pare. Jer evo vidimo, ljudi se toliko liju krokodilske suze i kažu kako mi samo krademo. A mi kažemo, mi se Kur'anom branimo. Kul hatu burhanekum in kuntum sadiqin. Iznesite te dokaze što ih krijete. Međunarodna zajednica je potrošila, kažu, 40 milijardi, kopajući po arhivi, da nađe, jel, ali ja ukrivo Marko. Mi ne branimo ovde nikoga, ali volili bi oni da ime Alija, to je muslimansko ime, da se na kraju dokaže ukru. Jel tako? I zato mi, kod nas je, znači, pravilo, svaki je nevin dok se ne dokaže. I zato mi kažemo, nemojte nam ni para slati. Znači, pare same u svom bezatihi, nukud bezatihi, lejste leho qime. Min ihdel qavlein, po jednom od dva mišljenja. Znači, pare same po sebi, u svom, znači, u svojoj pravoj suštini. Nije vrijedno, ne žele deset maraka i probiti da ti je ovečerom sa svijelom mašla da još kahu da zalijem. E kahva je u svom, znači samo u sastavu vrijednost. Dobro, možda je bolje kazat kolač ili nešto drugo. Nego vi naštancajte, sada imaš i fotoaparata i znači razni štampanija na svakom čošku. Naštampajte pune gepeke i dovucite nas. A mi nećemo ostati za mediju i za i salim salama i ne damo jeđuđu i međuđu ništa. Nima će Allah poslati po jednom dudu, jednog crva, da se obračuna sa njima. I to će biti Allahov vojnik koga neće moći jeđuđ i međuđu savladati. A mi ćemo, obećavamo za Allahu pomoć i pozivamo Allah subhanahu wa ta'ala za svjedoka da ovo što kažemo da ćemo inša Allah ostati dostojni obećanja da ćemo mi obići svaku čaršiju u Bosni i Hercegovini. Čak i one gradove koji su trenutno okupirani. Znat ćemo mi šta treba i Srbima i Hrvatima. Pa ćemo dijeliti, razgovarati, pozivati. Mi drugog puta nemamo. Imamo put dave i put džehada. Ovo nam je dava, nam je bajram, ako se desi džihad, to nam je idul ekber. Bajra na kvadrat. Tako da mi nemamo, ako Bog da drugog izbora, imamo ova dva puta, pa zato kogod bude želio da nas pomogne na ovom putu, mi za sebe ništa ne tražimo. Ali, znači, vidimo i svaki dan kad pravimo izvještaj i vratimo se s nekom terena iz Zahade, braća kažu da je kamion šlepe rišao za nama. Imali smo kome podijeliti. I vidio sam svojim očima kako čovjek u Bihaću uzeo one ajete koji govore o zabrani nove godine, čuku ga odvede u nekom pravcu kome će uki paše. A dedo se zanio one leske, auta spiraju, on po sve sve ide. Jel? Znači, nije ga već vukao njegov kućni jarak ljubimac, nije mu tada u tom momentu, znači treći mu je letak bio baš nekoliko trenutaka nego i onaj njegov jaran što stanije, stanije mu primače spavače. Zato ovo je put i uz Allahu pomoć nama ne pripadaju rezultati. Ali ja sam ubijeđen kada bi godinu dana češljali čaršiju po čaršiju. I jednostavno, nakon godinu dana, iako mi to ne smijemo, napravili pauzu da bi nas ljudi u po noća budili, govorili šta je to sa vama, jel vam nestava municije, ove mislimo na letke i na sve deve, ljudi bi donijeli pare, jer će Allah subhanahu wa ta'ala pomoći ovu vjeru. Danas čovjek stade autom, i mene zove vama, ako vjerovatno, neko što vodi u jednom pravcu. Kaže, gleda vas i posmatra vas, evo vam deset maraka, popijte čaj. Vidi hladno na polju. Znači, nije, nije mogao da odoli. Znači, jednostavno, ljudi nešto osjete, ali ne imaju zato snage. Ja se sjećam jednom u mom bužimu, kad sam s nekom vraćao, sjeo i rekao, hajmo, ovaj, podijeliti bar 50 tog deva. Kao da je to srednjski brod. Tako nam je to nekako, pa ko će, pa šta će, hajmo kaj ne druga hvala, mu devan, a ne on to za nas. Zato treba stvoniti kompleks kod sebe. Da ti pozivaš Allahu, da pozivaš u džennet. Što kaže danas jedan od daija, dolazi trgovci i kaže mu, da ti znaš da ima negdje tamo iza brda trener ti po dvije marke, sigurno se ti raspitu kako bi do njih došao. Jel tako? Ne mora su idu reći. Ne sa kinezima mora nikve veze imati. I zato kaže, mi smo se ubijedili i uvjerili da je ovo put, pa kogod može da nas pomogne na tom putu, Allaha subhanahu wa ta'ala radi i pogura ovu javnu davu sa šatorima, sa mikrofonima, sa nekim džipovima koji su otvoreni četiri puta četiri, da ne možemo kazati, nismo mogli izaći jedno brdo, tamo je bilo jako bitno, na kobilju glavu nisu se mogli popet, nismo imali magarca četiri puta četiri. Jel? Zato, kogod može u tom pogledu, a svako danas ima kompjuter, ne moraš ništa, našam saj i samo nađi brata i kaže, djete ovu, ovaj, ovu ahiretsku hranu podijelite ljudima. A nama je puno lakše kada imamo nešto. Jer to je uvertira za razgovor i nije džaba kazao poslanik ali sratu sram, tahadu, tahadu. Dajte poklone pa ćete se zavoljati. Šta radi djedan raz ovih dana, je tako? Dijeli poklone, došao sa sjevernog pola, sakrio tamo pokončiće i sveti Nikola, ha? Sad se penje na prozore, straši djecu i on, jeli ovaj, dijeli pokončiće. I sad u svakom školu, sada ovaj čera sa cazinu, mene braća pitaju, je li ovo kakva vlaška čaršija? Zato što je sve, znači sad je grad osvjetljen, ukrašen, Pa ga on je od jedan mraza na svakom čošku i onda se mi ovaj pitamo i onda se mi pitamo kuda ovaj narod kuda ovaj narod ide. Pa ja pitam braću, neka čuju ovi o čemu mi govorimo, ova naša braća, da ja nisam možda nešto obećao, a iza čega mi nećemo stati. Jeste li braća spremni? Recite! Jesmo! Jeste li spremni? Jesmo! Za koga? Za Allah. Na Allahom putu protiv žina, nevjernika i ostali vas. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين opet ste nas braćo i sestre večeras pobjedili u broju, ali je opet tu neđe. Tu je neđe, nećemo vam sve, ne mora vam ne moramo vam uvijek podnositi izvještaj koliko nas ima. ima nas koji i po putaju još tragaju žetno, traže na pustoli gdje je ova božinska mahala. Još jedno si vas selam, moleći Allah subhanahu wa ta'ala, a dajemo vam i riječ da ćemo inšalva i preko dana, znači ovi susreta se javljati i bit će najveći ili možda je čak i u toku dana obraćanje preko iste ove naše lijepe sobe, sobe put vjednika, ali to znači nemoj da vas zatmoći, da upalite auta i da dođete da vidite svoju pravu braću, jer ostalo je sve plastika. Još jedno nas Allah nagradi, a vi sada po svom programu, a mi ćemo inša Allah da se odmaramo, jer nas sutra očekivaju, znači sutra imamo u programu pet gradova obiću za Allahovu pomoć, evo i Sarajlije se stavlja na polaganje, a dolaze i zaničani i ostali se priključuju tako da ćemo inša Allah sutra obići pet gradova. Molim se Allah te barake od ta'ala da petak bude fond za višeta u našem javnom zavisnom programu. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عفوا فإنه لغفور واسجد منيبا للواحد القهار واطلبه عفوا فإنه لغفور سئم دجاه ومضى يستجلي نهاره كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مداره لم يرضى الدنيا داره كلا والبغي جداره Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. ماضٍ كالسيف كالريح كالموت غزارة عاد من كتاب الله أتلو بخشوع مستقيم za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين في كتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا ربي اليقين ب B, B, www.pautal.com soba put vjernik تعبد الصلبان حاربي ظلالا تعبد الصلبان Svi putevi će biti zatrpani.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 Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernik. b, b, b, b, tačka, paulaudački.com .com Soba put vjernik. أكفانا في الوغى أكفانا